chao. <laughs> saca el porro, saca la cerveza, saca lo que tú quieras, ¿no? Güey, es viernes, relájate un buen. <laughs> ok. Yao, yao, el calor tan fuerte. Pa' bailar, está bueno el ambiente. Pa' pistear, dale, que ya es viernes. Pa' fumar con amigos se hace. Ey está larga. Wow. A no importan reclamos. No. Tres parejas, estoy desatado. Ajá. Dale más, dame tu cuerpo, wear. Porfisma, dame tu calor para estar caliente. Wow. En esta fiesta, no te preocupes, yo soy tu juguete. Así que tú juegas más Eres la que está más sexy de todas Ajá Lo tenía que gritar Chica morena, así me enamoras te mueves rico y aquí todos dicen. Ay, ay, ay, ay, ay, La niña le gusta romper caderas. Ufa. Al tiempo de perrear. Que no quisieras aquí ser pareja. De usted, majestad. Eres mi reina, también mi doncella. Sin salir de acá, para describirte no me cansaría. Bailamos en la bahía. Bailará contigo de noche y de día. Hasta que yo resista. Tú eres mi lonche y te comería. Todita enterita. Te conocí apenas en el baile ya eres mi vida. Así de pendejo me tenías bien controlado. Señorita buena que tenía todo a su lado. Ah. Rompe corazones si nos hubieras sangrado. Va a salir de fiesta bien locote y bien borracho. Se pone las pilas y nos vamos desatados. En la camioneta nos ponemos llamar hardcore. Apenas un beso y me tiene hipnotizado. Pues así de mala no te había visualizado. <laughs> El calor tan fuerte. Pa' bailar, está bueno el ambiente. Pa' pistear, dale, que ya es viernes. Ajá. Pa' fumar con amigos se hace la peda, la noche está larga. A parrandear no importan reclamos. De parejas estoy desatado. Dale más, dame tu cuerpo, wear. Por mis Ok, ok, ok, ok. Ya una vez terminado todo este pedo, pues yo digo que te relajes y pues a lo que siga, ¿no? <laughs> Chao.